Додека денес избрав, по примерот на брат Борче, мојата денешна беседа да има малку врска со библиската полка, не конкретно со денешната лекција, иеко и денешната и минатата и целото ова тромесечие се доста поврзани. Имено, да нови размислував за Повторно за календарот се разбира. Во понеделникот беше празникот на трубите или првиот ден младината на седмиот месец, кој што евреите погрешно го слават како нова година. Го нарекуваат Рош Хашана, глава на годината или нова година, како почеток на годината, наводно. Мегуто знаме дека во Мојсеевиот закон Господ поинаку ја дефинирал годината и незиниот почеток, но сега нема да се задржиме со тоа. Размислав на, за едно прашање кое што и сега вам би ви го поставил како за размислување. Дали сте забележале дека за секој еврейски празник од почетокот на годината, според еврејскиот календар, значи годината треба да започнува со кој месец? Со, месец, со еврејскиот месец Нисан, кој што одговара на младината, младата месечина во април. И тој месец е наречен прв месец. Таму во Излез, втора Мојсеева 12 глава, ако читате, Господ таму дефинира, им дефинира на евреите кој месец треба да им биде прв во годината. Тој месец се случуваат многу битни настани од историјата на израелскиот народ, но и соодветни празници кои што Господ ги воспоставил. Значи празникот Пасха, после тоа седум дена празникот Бесквасници, а малку подоцна, после 50 дена, во рамките на бесклеци се наоѓа празникот првина, кој што секојаш се паѓа во недела, според Библијата, и бил убава преслика на Христовото воскресение, кое што се случило во недела. Подочно Библијата тој термин го нарекува утредента по саботата. Значи, утредента по саботата требало да се принесе првина, првиот сноп јачмен, на Господа, а тогаш и Господ, тој ден Господ воскреснал од мртвите, и кога се вознал на небото, понел со себе една првина од воскреснати праведници од Стариот Завет. 50 дена после таа првина се паѓа 50-ница. Е сега, за сите овие празници, христијанството има свој празник. Значи, за Пасхата одговара и Велики Петок, и Великден. За Педесетница одговара Духовден. Мегутоа, дали сте помислиле зошто христијанството нема никаков празник во врска со есенските празници на еврејскиот календар? Че значи, за празникот на трубите, за Јом Кипур, денот на помирувањето, што ќе биде и на следната среда, според календарот на 26 септември. Во среда ќе биде Јом Кипур, за празникот Сеници, кој што исто така трае 7 дена, како и безквасници на пролет. Зошто христијанството нема никаков празник за овие есенски празници, а си има празник кој што одговара на пролетните празници. Е, сега ќе се позанимаваме со текстот, што беше предмет на проучување на библиската полка во минатото, ова тромесечие. Ке отвориме во првото послание до Солуњаните, петата глава. Прво послание до Солуњаните, петата глава. Малку внимателно ќе прочитаме некои зборови кои што тука ги споменува апостол Павле. Инако првото послание до Солоњаните, се разбрав веднаш потоа било напишено и второто, тоа се првите новозаветни книги кои што биле напишени. Значи, од, уште од својата прва посета на Коринт, каде што проповедал и ја основал тамошната црква, Апостол Павле примил вести за состојбата во Солунската црква, во која што релативно пократко време морал да престојува, бидејќи бил прогонет од таму од тамошните евреи. И го напишал првото послание до Солуњаните директно од Коринт, и тоа е првото, хронолошки првата нова заветна книга напишена. И сега, Солунската црква, која што била основана значи, од самиот апостол и во кое што тој кратко време престојувал, можеме се замислиме за тоа кратко време, што колку време имал да им изнакаже што требало да, да знаат за да функционира една црква и доктринално и организацијски. Сепак им кажал доста работи што потоа тој ги споменува како преданија на кои што ги упатува да се држат до нив. во петата глава, првиот стих, почнуваме, значи веднаш после она беседа за второто Христово доагање, каде што самиот Господ по заповед на гласот на Архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите и така натаму, целиот тој опис во врска со второто Христово доагање, Во петата глава продолжува апостолот и пишува А за времењата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува. За времењата и часовите нема потреба да ви се пишува. што апостол Павле вели за времето и часот или времењата и часовите, бидејќи во множина е овој израз и во оригиналот и во преводот, нема потреба да им се пишува. На какви времења и часови? Мисли апостол Павле. Контекстот зборува за второто Христово доаѓање, па логично е да помислиме дека за времењата и часовите на второто Христово доаѓање нема потреба да ви се пишува. Вториот стих вели, бидејќи вие самите многу добро знаете еве зашто нема потреба да им се пишува, бидеќи вие самите многу добро знаеме дека денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. Третиот стих вели и додека уште велат мир и безбедност, тогаш на надено ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат. Да го почитаме малку и остатокот од целиот овој текст. Значи, оние кои што ќе ги снајде пропаст во денот Господов, која ќе настапи денот Господов, се тие кои што велат мир и безбедност. Може би има врска со миротворецот или миротворството, лажното миротворство за кое што стана збор во пауката. Но за разлика од нив, будните христијани се опишани вака. Но вие, браке, не сте во темнина та денот да ве затече како крадец. Значи, Забележите го ова. Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќно време. Што значи тоа? надено, значи. Не значи тајно. Крадецот доаѓа тајно. Мегутоа, споредбата со крадецот е во поглед на неговата ненадејност. Зошто? Бидеќи постојат други стихови, особено предходниот од четвртата глава, целиот тој текст за второто Христово доаѓање, каде што Новиот Завет јасно учи дека Хри Христовото второ доаѓање ќе биде многу јавно. Ќе го види секое око на планетава. Значи, нема место крадецот да го толкуваме како некоја мала врата ниско која што ќе ќе се протне ереста на јеховините сведоци дека дека Христос веќе дошол и дека е тоа некое тајно доаѓање. Таков проблем имале и солунјаните. За нив веќе настанал денот Господов и апостол Павле во второто послание ја побива таа заблуда. Меѓутоа, крадец во нокно време. Зошто нокно време? Логично е кралицата да доаѓа ноке. Темнината му е сојузник. Да, меѓу са <laughs> така. Денеска се краде и среде ден. Меѓутоа, четвртиот стих, уште нешто да го прочитам, вие, браке, не сте во темнина та денот, Господов, да ве затече како краде. Е сега тука темнината, значи тоа ноќно време има некоја некоја символика, некоја значење. Всушност апостол Павле употребува една слика, значи кога ние читаме во во овој текст крадец во ноќно време, ние си мислиме тоа е затоа што кога се краде, обично крадат ноки. Мегутоа тој понатаму зборува дека за да не бидеме ние затекнати, како оние што ќе ги снајде пропаст во третиот стих, ние не треба да бидеме во темнина. Оние што се во темнина, нив денот Господов ќе ги затекне како крадец. Е сега, апостол тука малку објаснува што тоа значи шестиот стих. И така, да не спиеме како и другите, туку да бидеме будни и трезни. Ако сте во нокно време буквално значи будни и не спиете, тогаш дали сте во темнина? Не. Ке запалите некоја светло. Дали може да бдеете ако сте во, во темнина? Че значи, будни сте, не, не, не, не ја преспивате таа ног, ама темнина. Нема логика. Ако сте будни, имате некаква светлина покрај вас, колку и да е мала. <laughs> Во секој случај, ако сте будни, ако не спиете некоја ног, вие сте со некоја светлина, не сте во темнина. А кој се во темнина? тие кои што спијат се во темнина. Зато што за како што е докажено, најдобро за најдобар и најквалитетен сон треба да постои темнина. секој што кога спиете, спиете во темнина. Никакво светло да не биде, значи никаква што е можно потемно да биде, за организмот тоа е најдобро кога се спие. Најквалитетен сон, најквалитетен одмор. Тоа има врска со оној хормон мелатонин и така натаму кој што го дава квалитетот на одморот, на, на спаноста. Меѓутоа, се тоа е само една слика што апостол Павле ја користи. И сега седмиот стих вели, зашто оние што спијат, но ке спијат, значи токму тоа што го кажа, но и оние што се опиваат, кога се опиваат? Кој, дали во 7 сат са бале се один во диско? <laughs> се враќаат од таму. Односно, ги враќаат. <laughs> Ке сами не може да се врати. И тие што се опиваат ноке се опиваат. Значи, сега апостол Павле ја се досетува ноките да ја спореди со нешто друго, со начинот на кој што живеат безбожниците. Ние пак, како синови на денот, да бидеме трезни, значи не пиени, и облечени во оклопот на верата, скјавате на овие теми од минатиот месец, и љубовта, и шлемот, што беше шлемот? Шлемот на надежта за спасение. Че значи, во Ефесијаните беше шлемот на спасението, овдека под шлемот апостол Павле ја вбројува и надежта.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 Апостол Павле се игра со зборовите ног и ден, темнина, светлина, спиење, будност, за да опише некои духовни состојби по патна споредба, иако, за да не биде погрешно сватен повторно, бидеќи се, се е можно, <laughs> тој не сака некој погрешно да го свати дека е греф да се спие. Затоа јас нагласив, баш кога се спие, треба да се спие во што е можно потемна соба и ситуација. Затоа не е лошо да се спие, значи, било кога сме будни или кога спиеме, важно е да живееме со Христа. И Христос на оваа земја, во човечка природа, спиел. И кога се случила бура на Галилејското езеро, и учениците во очај помислувале дека ќе пропаднат, ќе се исподават, Господ и понатаму спијал. Значи, не е грев да се спие, напротив, треба да се спие. И тоа што подобар одмор да се да се обезбеди со тоа спиење, за да може денот да биде што е можно поквалитетен во нашите активности. Мегуто апостол Павле употребил една конкретна слика која што е била многу позната на евреите од тоа време и која што е сосема можно да ја прераскажувале и на христијаните, на првите цркви кои што биле основани од негова страна. Имене, знаете, во Ерусалим, според законот еврејските свештеници, требало секој дневно да служат во предворието на храмот и во првиот дел на светињата. И затоа таа служба е наречена секојдневна служба. Било да месат нови бесквасни лебови, лебови кои што ќе ги заменуваат старите на трапезата, да долеваат постојано масло на светилникот, за да не изгасне никогаш, да, да ги внесуваат да ја внесуваат крвта од принесени жртви или пак да принесуваат темјан и својно да се грижат постојано да има темјан на кадилниот олтар. Значи, тоа е била една секојдневна служба. Свештениците биле поделени во класи, секој си имал своја смена. Важно е службата требало секој дневно да тече. Се разбере само на Јом Кипур, на денот на помирувањето имало служба во второто одделение, од страна на првосвештеникот. Што значи требало, тие активности требало да се случуваат и дење, и ноќе. Ако господовата заповед била светилникот постојано да гори светлина, постојано да има, постојано да има масло, никогаш да не изгасне, значи некој требал да се грижи и преку ноке да биде тоа така. Некој требал да се грижи и преку ноке да има доволно темјен, например, на каделниот олтар, бидеќи темјенот ги символизира молитвите. Кога човек се моли на Бога, може да се моли во било кое време. Не постои работно време во кое што Господ ги слуша молитвите. Ги слуша нон-стоп. 24.7. Се вели дека првосвещеникот, кој што немал многу работа <laughs> за време на секојдневната служба, затоа имал многу страшна одговорност само еден ден во годината, во второто отделение. Значи, и првосвещеникот имал некоја работа, значи, и тој учествувал во, во секојдневната служба, тогаш кога бил и тој на смена, меѓутоа и тогаш кога не бил на смена, особено за време на ноктните смени, тој имал една друга задача. Која била таа задача, дали знаете? Задачата била да доаѓа ноќе во храмот и да проверува дали свештениците кои што се таму на смена си ја вршат својата работа или спијат. Постат некои детали, јас деновите, денојве ги прочитав од е, еден блок на христијанските, на месијанските евреи, кои што тоа го кажуваат. Постат некои детали за тоа што се случувало ако првосвещеникот нај, најдо, најшол на некој свештеник кој што спие, што не води грижа за светилникот, <laughs> за маслото, туку едноставно го фатило дремка и сакал да се изнаспие. Дали знаете што случувало? Има една интересна ситуација. Се вели дека во, ако првосвещеникот нашол, затекнал некој свещеник кој што бил на смена да спие преку ноќта, тој не го будел, па да го кара, па не знам шо и така натаму. Туку тој тивко, за да не се разбуди свещеникот, одел, влегувал во светилиштето, ќе земел една гламја од темјенот, со жар се разбира, чи јаглен можеме да речеме, и ќе ја фрлел врз заспаниот свештеник. Неговата облека, значи свештеничката мантија да, да речеме така со денешен израз, веднаш ќе се запалела, од огнот, чадот, мирисот, па може би од болката, ако го зафати под облека, свештеникот ќе се разбудел и да знае да, што требал да направи. Што, што би правиле вие ако вашата облека ја зафати оган? Треба да се соблечете. Значи, за да се спаси, свештеникот морал без да губи време за размислување, да се соблече и гол. Морал да биде гол сега. Да побегне од тоа место, а бидејќи сега бил гол, сите други ќе знаеле по неговата состојба што се случило. Значи, прво било, било срам тоа што ќе биде гол, но повеќе срамот бил во тоа што ќе се дознае, наредниот ден ќе се дознае дека штом бил гол, му изгорела мантијата, Значи, бил затекнат на спиење. И ова била многу непријатна ситуација. И така непријатна што на самите свештеници можеме да предпоставиме, им било многу, како и на секој, а, значи, вработен, да речеме, <laughs> во било кое предпријатие, им било многу непријатна средбата со шефот на овој начин. И бидејќи, значи, шефот не бил толку омилен, првосвещеникот, заради ова што го правел, како што вели еврејското предание, свештениците за него измислиле еден прекар. И да знаете кој бил тој прекар? Крадецот во ноките. Че значи, првосвещеникот бил крадецот во ноките. Му дали име крадец, затоа што не бил омилен кај подчинетиве, кај, <laughs> кај свештениците. Мегето, ова е една убава слика за самиот Господ, бидејќи Исус Христос е новозаветниот првосвештеник. И сега тој своето доагање и во откровението, а овде и преку апостол Павле, и лично кога го најавувал своето доагање на земјата во Евангелијата, во неговиот пророчки говор, своето доагање го споредува како крадец во ногите. И дали се секјавате таму во Евангелијата, кога Господ предупредува дека ќе дојде како крадец во ногите, за кого се однесува тоа предупредување? Че значи, таму вели, ако тој слуга почне да се опива, да ги тепа своите браке и така натаму. Значи, се однесува за самите христијани. Не се однесува за луѓето во светот. Се однесува за самите христијани. Како што првосвещеникот бил крадец во нокта, бидеќи свештениците, можел да ги затекне на спиење, тогаш кога не требало да спијат така и денот Господов ќе биде крадец во ногите, кој што ќе ги затекне христијаните како спијат под наводници, а всушност тој сон во кој што спијат е овде преведен со зборовите мир и безбедност. Мир и безбедност. Значи, додека некои проповедаат за второто Христово доаѓање, оние кои што тоа нема да го сакаат, не сакаат да го слушаат, и не веруваат, и не сакаат да се случи, тие ќе велат мир и безбедност. Например, апостол Павел рече дека за времените и часовите браке нема потреба да ви се пишува. свещениците знае, не знаеле кога ќе дојде просвещеникот да ги провери. Како што обично не знаеме кога крадецот доаѓа да краде. Но, да малку да се обидеме да го разбереме ова мир и безбедност, што тоа значи. Еден од знаците на второто Христово доаѓање кои што, се секам, мислам, лани зборував за тоа, дали знаете дека кога Господ не би дошол, што би се случило со оваа планета? Ке се уништи самата. Значи, Господото не треба да го сватиме некако причина за катастрофата на светот, бидеќи светот самиот се движи кон катастрофа, што велат србите срља. Не знам дали ја некој што одветен таков збор. Во катастрофа. Туку Христовото второ доаѓање повеќе треба да го сватиме како спасение, избавување на, на верните. На Божиот народ, на верниот остаток. Дали знаете дека оваа планета веќе од откако луѓето почнале да ги користат и да ги горат фосилните горива, веќе се наоѓа на пат на уништување, односно вкупната, вкупната површина, вкупната количина на шуми на зеленило на оваа планета е веќе толку мала што кислородот повеќе не може да се обнови. Дали знаете што тоа значи? Имаше една статистика која што вели дека некаде до 2050 година тоа значи дека нивото на јаглероден диоксид во воздухот ќе биде толку зголемено што нема да може да се диши. Потоа беше споменато топењето значи, на ледените капи, на половите на земјата и така натаму. Со други збори, планетата се наоѓа во ситуација во која што повеќе не може да се спаси со човечки напори. Дори кога сите луѓе сложно би се обединиле и би ги надминали собствените разлики и противречности, било да се тоа противречите меѓу држави или внатре во некои држави, кога луѓето сложно би се обиделе трезвено и разумно да ја спасат, повеќе не може да ја спасат заради своите грешни интереси ја доведоа до тоа дередже, ја уништија, ја упропастија и повеќе не може да се спаси, само Господ може да спаси. Значи Господ ќе дојде за да го спаси својот народ. Оние што го сакаат, што веруваат и го проповедаат неговото доаѓање, тие ќе ги кажуваат и овие знаци, значи и овие предупредувања, меѓутоа, луѓето неке сакаат да го слушаат сето тоа, бидејќи тие сакаат и понатаму да се забавуваат, да се опиваат. Како би реагирали луѓето ако да речеме сите медиуми почнат да зборуваат за библиските пророќства и да велат ете Гренланд се топи, ете јаглероден диоксид, планетава нема спас. Кога сите овие работи би се кажувале ударно на сите вести. Не. Тоа би било страшен песимизам. Значи, ако, ви, ако светот озбилно свати, значи, повекето луѓе во светот, дека на планетава и нема спас, тоа ќе биде голема паника. За на... Ние можеме мирно да ја примеме таа информација, зашто што веруваме во второто Христово доаѓање. Меѓутоа, тие што немаат вера, замислите каква е таа ситуација. Значи, да им се кажува сериозно дека на планетата и се заканува катастрофа, како некој астероид сега да, да дојга, да треба да удри, како во некои филмови. За луѓето е тоа паника. За неверниците е тоа паника. Со други зборови, ако вие проповедате дека Христос повторно ќе дојде, и ако проповедате за знаците на неговото доагање, тогаш што ќе прават неверниците? Или мнозинството во светот? Нифто, таа проповед нема да им се допаѓа. Тие ќе сакат и понатаму да живеат во илузијата, дека нивниот грешен начин на живот ќе трае уште илјада години. Дека нивните забави ќе трајат уште илјада години. И затоа тие на вашите гласови ќе велат мир, и безбедност. И ке му велат на светот, мир и безбедност, нема што да се плашите. Мир и безбедност. Со други зборови, Господ сака да ги предизвика стравот, да ги разбуди стравовите на луѓето, бидеќи стравовите водат кон трезвеност, кон преиспитување. А сатаната сака да ги успие, луѓето да не се грижат за своето спасение, за својата душа. И затоа целата нивна филозофија се сведува на мир и безбедност. Јас не ни сакав да ја толкувам, да ја искоментирам најновата глупост на дзинговизијата, која што деноје беше објавена на вести, кога веќе решили да се занимават со Библијата, што не прозбрат за овие сериозни текстови. <laughs> Но, се разбира, глупоста на македонските медиуми е веќе позната од порано, бидејќи според нив, например, апостол Јаков, брат од Господов, во некој евреин од првиот век, се викал Джеймс, според телевизија Сител колку се они упатени во Библијата, па сега ќе ни зборуваат што било од животот на Исус или Марија Магдалена. Денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време и кои ќе бидат затекнати? Ке бидат затекнати христијаните ќе бидат затекнати неспремните, неподготвените христијани, бидеќи за нив се однесува овој поим. Ако ги читате Христовите зборови од Евангелијата, со кои што тој ги опишува настаните знаците и неговото второ доаѓање, пример во Матеј 24 глава, Марко 13 глава, Лука 21 глава, таму тој зборува дека неговото доаѓање ќе биде ненадејно за самите христијани. Тие се тие лоши слуги кои што ќе бидат затекнати. Светот, едноставно, тој ниту верува во Христовото второ доаѓање. не се однесуваат тие зборови за неверниците толку, колку за самите христијани. И ние денеска живееме во времето кога не светот е расипан, туку христијанскиот свет е расипан. Прво, од христијански држави, од христијански обштества, произлегле сите најсатански и најантихристијански верувања. Без оглед дали се работи за дарвинизам, еволуција, комунизам, фашизам, нацизам. Сето тоа произлегло не од Кина и Јапонија, туку од христијански обштества. Денеска христијаните се неверници. И сакаат да бидат неверници. Тие би сакале, например, да влезат во НАТО и Европска Унија, бидеќи таа се чувствуваат безбедни. А вака сме кобајаги многу небезбедни. Односно, ние сме небезбедни, се разбира. Нема мир за безбожниците, ви рекол пророкот Исаија. Но, кобајаги ќе бидеме безбедни ако влеземе во НАТО и Европска. Значи, повторно тоа мир и безбедност може да се поврзе со овие филозофии, со овие илузии, кои што се проповедаат по денешните медиуми. И посебно се тоа илузии на христијански држави, на христијански народи. Но очигледно е дека големи илузии имаат и адвентистите на седмиот ден. штом папството во македонската мисија повеќе не се вика папство, туку се вика врвот на отпаднатата црква. Има многу отпаднати цркви, така што изразот е недоволно јасен за кој врв станува збор. Да не го забравиме само повикот на апостол Павле, дека вие, браке, не сте во темнина, та денот да ве затече како крадет. Со други зборови, вие не спиете. Дали спиеме? Дали сме во темнина? Или сме будни, имаме светлина покрај себе? Која е таа светлина? За неа низ целото своје Евангелие зборува апостол Јован. Па повелете и вечер на продолжение од Евангелието според Јован. Јас би сакал посебно да ве охрабрам, додека траат проучувањата на Евангелието според Јован, доаѓајте, доаѓајте и вие што не доаѓате обично сабота вечер, доаѓајте сабота вечер, додека трае Јован. Бидеќи има многу што да научите. Значи, тие што доаѓаат ќе бидат благословени. Тие што мислят дека е доволно да се дојде во црква само сабота наутро, ќе пропуштат многу. Може би тоа го следат сега по пат на, <laughs> на интернет. Меѓутоа е, се разбира поинакво е чувството кога се доаѓа лично. Знаете, денес преку телевизија може да се следат и фудбалски и кошаркарски надпревари, ама луѓето кои што се запалени за тоа, Се уште сакаат да плакеат карти, билети и му лично да присуствуваат. Кога се случуваат тие надпревари. Ако сме ние запалени за Божјата реч, за Христовите зборови, поведете дојдете и ова и секоја наредна сабота вечер. Имаме уште многу месеци пред нас, во кои што ќе го проучуваме Евангелијето според Јован и од кое што можеме да научиме и ќе научиме многу работи за нашиот живот и за нашето спасение. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.